Otxailako hogeita seiga horrosteguna da eta berri hon albistegia duzue berrio zari erratiaren albiste eman Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, berregoiti eta berriozarko udalek elikagai bankuaren hitzarmena sinatu dute berriz ere. Berriozar eta berriogoitiko alkatek kolaborazio hitzarmena sinatu zuten atzo. hitzarmen honekin udal bakoitzak gizarte proiekturako jarriko duen kontu saia eta udal lokalen zesioa zehazturik geratu da. Azken hau berriozarko udalaren eskukoa izango dela. Berriozarko udalak hogeita mila eurorekin eta berriogoitiko publikoak bos lagunduko dute azkenik. Honekin berriozarko berreunda hogei familiei eta berri hoitiko hogeita bosteri lagunduko zaie. Itzarmenaren sinadura ekitaldian, Javier Labiano auzukideari laguntzeko elkartean nagusi, koldopla gizarte zerbitzuen burua eta xabilasa berriozarko alkatean naiz Jose Maria Irixarri berriogoitikoa parte hartu zuten. Berriozarrek eh, obitik aterako ditu gotorlekuko bos fusilatu. Mila bederatzireun taugita mezurtziko maiatzean, San Cristobal gotorlekuko iesaldian fusilatutako enbat gorpu, espartzeta eta dermioko obitik ateratzea aldarrekatzen zuen mozioa, atzoko udalbatzan guztien adostasunarekin onartua izan zen, lurpetik ateratzeko lanak berriozarko udalak bultzatu baditu ere, lanabera, arantzadi elkartearen eskukoa izango da, arantzadik Fermin ezketa ikertzailearen informazio bilketari esker plan arkeologikoa eskutan duia da. Ege Sibarko udalak bultzatuta arantzadi elkarteak elian egin bezala egin eginen dute espartzeta dermioko obitik hainbat gorpu ateratzeko. Ezur arrastoak errekuperatzeko lanak martxo apirilean hasiko dira hauek errekuperatzean sinitartikoei bueltan emango zaie. Bestetik amapola del kaminok proposaturiko mozioa mola eta sanjor gorpuzkiak leku zaldatzearen aldekoa eta frankismoaren apologiaren kontrakoa udalbatzaren gehiengoak honartua izan zen UPN eta PP izan ezik. Eta gai honekin lotuta, otxaieko udalbatza jasanari elkartasuna erakutsi dio. Nabai, Bildu, Pesen eta Iek aurkezturiko mozioan, jasana, alia, saharar gazte, aktivistari asilo politikoa, luzatzea eskatzen zitzaion Espainiako barne arazoetako ministerioari, Raul Maiza zinegotziak, makoar kartzelan jasanak pairatutako torturak deskribatu zituen, baita saharar herriak sufritzen duen errepresioa ere, adibide gisa jasana atxilotua izan zen mobilizazioan bizitakoa aipaturik. Mozioa hau sinaturiko talde politikoek onartua izan zen bestelako euskarri gehiagorik lortu gabe UPN eta PP abstenitu baitziren. Gaiari loturik xabil larun batean kontzentrazio bat burutuko da iruñako gaztelu plazan, jasenare asilo politikoa eman diezaioten exigitzeko Kontzentrazioa hau eguerdiko amabietan burutuko da. Eta gaia azaldatuz, laguntza zerretzeari ustea posibla da grasi. Eta are errazagoa da xabi, osasunetxean antolaturiko erretzeari usteko tailerrarekin. Tailerrean erretzen usteko inbat teknika azalduko dira baita aspektu farmakologikoen laguntza ere. Tailerra gaur eguerdiko amabietan eginen da eta erizainarekin testa egin dutenek parte hartuko dute solik. Egoraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gorko iragarpenak garazi? Zerua oso deitxu edo estalia egongo dela dio gaurroko iragarpenak, hiuri txiki hartan egingo du, egonaren ertiko orduetan eta azken orduetan atertzera egingo duela, azken orduetan eh, elurkota, mila egun, mila berreun metrotan egongo da, eta izteari da okionean, ipar mende baldeko, haize, haul bizi ebiliko da bolada gogorrekin eta oso gogor batzuekin, temperaturak gaur, minimoak nahikoa ego eta maksimoak